Ռուս-ադրբեջանական հրետորաբանությունը կոշտ երանգներ է ստանում։ Ռուսաստանը նախ զգուշացրել է Ադրբեջանի զինված ուժերին դուրս գալու անհրաժեշտության մասին, ապա ազդարարել է դուրսբերման մասին, սակայն նրան հետևել է Ադրբեջանի հերքումը բավականին կոշտ շեշտադրումներով։ Ըստ ձեզ ինչ է սա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ որոշակի բարմբռնում կա ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում։ Ամեն դեպքում մենք արդեն ձեր այդ նախորդ զրույցում արձանագրել ենք, որ Բաքուն փորձում է օգտվել Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակից, որպեսզի առավելագույնը առաջ մղի իր մաքսիմալիստական օրակարգը, Բնականաբար դա ռուսական խաղաղապահ մանդատի օրակարգի մեջ չի մտնում, նրանք վերջի երկու օրերին հրաապարական երկու հայտարարություն արեցին մի քանի կարևոր արձանագրումով։ Կա Լեռնային Ղարաբաղ միավոր, դա առաջինն է, կա ամենակարևոր արձանագրումը նրանց տեղեկագրի, հա կարգավիճակը չքննարկենք էլի, որպես վարչատարածքային միավոր, իրենք մեն որ կա Լեռնային Ղարաբաղ, իրենք ֆիքսում են որ կա Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջև շփման գից։ Երրորդ, իրենք ֆիքսում են, որ կա տարածք, որը գտնվում է ռուս խաղապահների մանդատի ներքո եւ առաջին անգամ 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո արձանագրում են, որ Ադրբեջանը խախտել է նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության դրույթները։ Իդեպ նույն արձանագրումը առանձին առանձին արվել է նաև Ֆրանսիայի ու Միացյալ Նահանգների կողմից։ Գնես իմաստով կարող ենք ասել, որ միջազգային ռորակարգ ձևավորեց, որը դատապարտեց Ադրբեջանի վերջին օրերի գործողությունները։ Ես կարծում եմ Ադրբեջանը այնուամենայնիվ կարմիր գծեր չի հատի եւ առաջիկա օրերին բանակցերի միջոցով կհեռանա քարագլխի բարձունքի այդ այն հատվածներից, որոնք իր տիրապետության տակ են։ Պարոն Սուրենյանց, իրավիճակի ինչպիսի զարգացումներ եք հնարավոր համարում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունում այսօր տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ Զաքիր Հասանովը հանձնարարել է ցանկացած պահի պատրաստ լինել գործի դնել ժամանակակից սպառազինություն, ինչպես կարող է զարգանալ իրավիճակը։ Դա ավելի շատ ես համարում եմ քարոշչական բնույթի հայտարարություն կամ հայտարարություն, որը բնորոշ է որևէ երկրի պաշտպանության նախարարի։ Չեմ ուզում այդ մի հայտարարությամբ ընդհանրական գնահատականներ տալ։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը գիտակցի, որ մաքսիմալիստական օրակարգով հազիվ թե կարողանա մեծ հաջողությունների հասնել չեմ կարծում, որ նա այնքան կհատի կարմիր գիծը, իսկ Ռուսաստանում դա հենց այդպես կհամարեն, որ այս պահին այստեղ սկսի լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ։ Հետևաբար ես ենթադրում եմ, որ իհարկե չբացառելով հանդերձ, որ փոքր սադրանքներ էլի տեղի կունենան, էլի գազային ճնշումը կբանեցվի բարբերաբար եւ այլն, այսինքն այդ բաները տեղի կունենան։ Սողացող պատերազմը, քանի դեռ չկա խաղաղության պայմանագիր կողմերի միջև, անդադ լինելու է։ Սա անխոս խուսափելի է ցավոք սրտի։ Բայց ես կարծում եմ, որ ի վերջո կողմերը հանգելու են նրան, որ խնդիրները պետք է լուծել դիալոգի երկխոսության միջոցով։ Իսկ որքանով է հավանական քաղաքական առևտուրը հայկական շահի հաշվին, երբ նժարի նաև Ռուսաստանի գերտերության լինելու հարցն է դրված։ Կա նման ռիսկ իհարկե, կա նման ռիսկ, որովհետև եթե Ռուսաստանը չունենա այլ ռեսուրս, վերազդելու մեր տարածաշրջանում գործընթացների վրա Ադրբեջանի լոյալությունը ունենալու համար կարող է ունենալ նման պայմանավորվածություններ, բայց վերջին երկու օրերին նրանց պաշտպանության նախարարության եւ արտաքին գործերի նախարարության հրաապարակային արձագանքները հիմք են տալիս եզրակացնելու, որ այս պահին գոնե նման մտավախություն չկա։